Le réacteur EPR est un réacteur de génération 3 ⁇ qui allie un très haut niveau de sûreté et de sécurité et un rendement supérieur aux modèles antérieurs. Génial, super génial. Jada Areva arriva EDF EDFek kudeatzen zutien Frantziako beroita hamazortzi erreaktore nuklearrak Baldinsa hoik betetsen Sutien. ni hulako arriskuik ez ziteken agert kokota minuta erraldoi hoietaik eta errentagarri aldetik aldiz bueno, ikaragarria. Ben apasione bat eta zartuik gielaik, halako basa bulta batek hartzen gutu eta utxutzene ahal gutu. Uduiz, nuklear mundiai holako zerbait agitu zaio. Segurtarzuina dela eta gaizak etziela uste bezain tximple agertu da behin eta berriz, eta errentagarritarzuina ke behemugak jakusten dutu beitakigu zentral nuklearen jaikizale eta kudeazale den areba enpresak bimire eta hamalauian lau miliare terdiko galtziak uken dutiala. Page. Bigeren gerlatik landa du nuklearak behe agertu Frantzian. l'empire colonial français s'effondrait, le nucléaire, euh, c'était le nouveau rayonnement de la France. Les premiers réacteurs, on a présenté ça comme étant les cathédrales du temps moderne, c'était fondamental. Ez dakit Frantziako rayonnement delako hoi bermatuik izan den nuklearai esker, bena behantago agertu da nuklearak bere rayonamentiak bazutiela bena ez bortxan ametsek hasitako ospez beteiko hoietaik. Hunen lanjeetaz ez aski jabetuik, Frantziako lehen zentraletaik den Fessenheim adibidez, nula nahiska kokatuik izan da. On a vraiment euh, un des réacteurs les plus dangereux de France et peut-être d'Europe. Il est en particulier en zone sismique On a euh, en dessous de Fosenham une des plus grandes nappes phréatiques d'Europe. Il est euh, 8,50 en dessous le niveau d'eau du Rhin. Bakigulaik lur ikabatek erdiuak egina haletzazkela eta erdio hoietaik erradio hatxez kosatutako isuiak hurrialat juan ahalitezkela, ez zintzen kokagune egokiagoik edien fesionaimeko zantrala entzat. Bena, aiza da kritikatzia, bai, bai, bai, bai, bai, oso ados Zerbait egiten janak baizik ez lezake hutsik egin. Eta gainera, huts egitiai esker da ikasten, ez da? Arrebak, bestiek bezala. Le réacteur de génération 3 ⁇ a été conçu pour répondre à des exigences de sûreté extrêmement importantes. naturaren joei patzen denak laster ikusiko duen natura haur handi bat dela eta maite diala pisten nahastia ikerka aizaionai. Japoniako Fukushiman hortaz ohartu dia. Dakizien bezala, desastre gaitza badahan eta hoi ezpariz aski, untsalaz bereskuratu eta tratatu beharzukien erreaktore hurtiaren erregaia desagertu zaie. Papu, okaxe kaxa Aujourd'hui, euh, le magma euh, ne savent pas trop où il est. Ils ont essayé de le tester récemment en envoyant un robot. Le robot n'a réussi à fonctionner que trois heures parce que la radioactivité est telle que même les circuits électroniques ne résistent pas aux radiations. Benabon, hoi, Japonia da. Francia beste zerbaitetan da. EPR Kuekin. Super centrale, super arriskuik gabe eta super ekolo. Porteur de progrès importants en matière de sûreté et de respect de l'environnement, le réacteur EPR bénéficie du retour d'expérience des 98 réacteurs construits par Areva depuis plus de 30 ans. Hatik. Buhauste energetiko guziak konpuntu dutian erreaktore berri hau behar da lehenik Eta alde hortaik, Areva ez da penen 2006an hunen jaikitzeko lanak hasidia, pentsatuz 2006an finizatekila. Hasidenetik arazuak baizik ez dutu yuken. Odiak ezuntza eginik, fundazionen zat egin superbetuzko berme edo xap delakuan erdio inkietagarriak, oai, zentrala aterbetu behar lukian hegatzaek ilanko bu haustiak agertu dia hunen egiteko hatxeidia edo altzairua ezpeita fidagarri agertu intseguen ondoioz. Gainera estalgiaren arrazuak ez balia aski beste nahi gabe tipitio bate agertu zaie hoez handia bena. couvercle, euh, a priori, ça se change. Mais par contre, le fond de cuve, ça c'est quelque chose de beaucoup plus important, dans la mesure où euh, il s'avère qu'il est euh, non conforme au point de vue résistance euh, mécanique. Au cours de l'usage, il faudra le changer, et ça, ça n'a jamais été fait. Hoiko kumpunt liateke iduz, bena ze kostaekin, hiu miliarain zinkuntiaekin abiatuik, gaur sortzi miliaren heni ala heltuik da EPR hunen ustezko kosta, L'éolien terrestre est beaucoup moins cher que les tarifs aujourd'hui euh, annoncés du mégawattheure euh, de l'EPR, pratiquement 60 euros alors que le tarif là est annoncé supérieur à 110 pour l'EPR. Hara, zunik, ez dut ez nihulako dudaik, sibeotik nurtakinua duan Santa hur biltegiatik semak ekoizten dian elektrizitate indarra, herri alkargoak nazionalizatuko edo sibeolizatuko diala eta behar dugun argi indarra merke-merke badukegula heben behien laster. Nun bada zer?